Պարգևատրման արարողություն Արցախի նախագահի նստավայրում։ Ադրբեջանը փորձում է թոզ փչել միջազգային հանրության աչքին։ Թուֆենկյան հիմնադրամը հերթական բնակարանն է վերակառուցել վիրավոր զինծառայողի համար։ Շուշիում բացվել է Մոսկվայի բնակարվեստագետների գեղանկարների ցուցահանդեսը։ Հանդիպում գրական ընտանիքի երախտավոր Լևոն Ալյանի հետ։ Հայաստանի հավաքականն այցելել է Բուխարեստի հայկական եկեղեցի եւ օրհնություն ստացել։ Այժմ այս եւ ադիրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Այսօր գիտելիքի եւ դպրության օրն է։ Հանրապետության 217 դպրոցում կայացել է առաջին զանգի արարողություն։ Առաջին դասարան է ընդունվել շուրջ 2500 աշակերտ։ Գիտելիքի եւ դպրության օրվա արդիվ եւ Արցախի հանրապետության անկախության հռչակման 26-րդ տարեդարձի կապակցությամբ շնորհավորելով դպրոցականներին, ուսուցչական կոլեկտիվներին եւ համայն հայությանը, կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Սրյանն ասել է. Այսօր մեր հասարակության համար գիտելիքը կարևոր դերակատարություն ունի, իսկ գիտելիքը գիտելիքի հիմքերը դրվում են հենց ուսումնական հաստատություններում։ Արցախում գործող բոլոր կրթական օջախները գործում են լիարժեքորեն, կատարելով իրենց մեծ առաքելությունը, ընդգծել է Սլավա Սրյանը։ Այսօր Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը այցելել է Արցախի պետական համալսարան հանդիպել պրոֆեսորադասախոսական կազմի եւ ուսանողության հետ ու անցկացրել արիության դաս։ Կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Սարյանի եւ Մայրբուհի ռեկտոր Մանուշ Մինասյանի ուղեկցությամբ խորհրդարանի ղեկավարը հարգանքի турք է մատուցել Արցախյան ազատամարտում զոհված ուսանողների հիշատակին ծաղիկներ դնելով նրանց հուշակոթողին։ Աշոտ Ղուլյանը նախ ամփոփ ներկայացրել է 26-ամյա հանրապետության անցած ուղին նրա ձեռքբերումները, ապա անդրադարձել համալսարանի առաջիկա ծրագրերին ու անելիքներին, շնորհավորել առաջին կուրս ընդունված ուսանողներին։ Ստեփանակերտի Աշոտ Ղուլյանի անվան համար երկու հիմնական դպրոցում առաջին զանգի հանդիսավոր միջոցառում էր։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Գիտելիքի գրի եւ դպրության օրվան նվիրված տոնական միջոցառումը մեկնարկեց պետական դրոշի ներձվերմամբ ու հանրապետության օրներքի հնչեցմամբ։ Տոնական միջոցառման ղեկավարվեստական մասին իրենց մասնակցությունն էին բերել կրթօջախի շնորհալի աշակերտները, այդ թվում առաջին դասարանցիները։ Դպրոցական Ողջունելով միջոցառման մասնակիցներին ու առանձնապես առաջին անգամ կրթօջախի շեմին ոդկ դրած աշակերտներին դպրոցի տնօրեն Լաուրա Մարտիրոսյանն ասաց. Աշոտ Ղուլյանի անվան համար 2 հիմնական դպրոցը այսօր իր գիրկն է բացելու, իր դռներն է բացելու թվով 112 առաջին դասարանցների համար։ Իսկ ամեն օր մեր դպրոցի շենից ներս են մտնում շուրջ 1000 աշակերտներ, սիրելի աշակերտներ, մաղթում ենք ձեզ ամենայն բարին, մաղթում ենք լինեք մեր Արցախ աշխարհի, այս սպարտ ու չքնաղ աշխարհի, գալիք լավագույն ապագան։ Ավանդաբար գիտելիքի օրվա հետ մեկտեղ քրթական հաստատությունները նշում են նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հրճակման տարեդարձը։ Կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասերյանի շնորհավորական ուղերձը նվիրված էր երկու տոներին էլ։ Այն հնչեցրեց Կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության հանրակրթության բաժնի գլխավոր մասնագետ Անահիտ Մկրտչյանը։ Ազգի ինքնահաստատման, ժամանակի մարտահրավերների դիմակայելու գործում գիտելիք նկրթությունը երավի անգնահատելի վերակատարություն ունեն։ Դժվար է պատկերացնել որևէ երկրի լիարժեք զարգացում առանց բարձր կրթագիտական նիշ ապահովելու։ Այս առումով Արցախում կրթությունը խիստ կարևորվում է, համարվելով մեր պետության գերակա ուղղություններից մեկը։ Տոնական միջոցառմանը հաջորդեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման 26-րդ տարեդարձին նվիրված արիության դասը։ Բարձր դասարանցիների համար այն վարեցին դպրոցի պատվավոր հյուրերը՝ ԼՂՀ ազատամարտիկների միության, պաշտպանության բանակի, կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության ու այլ գերատեսչությունների ու գազམ་ակերպությունների պատասխանատուներ։ Դպրոցը ունի որթեգրած քաղաքականություն, դա իր սերնդին, իր սաներին, իր աշակերտներին լավագույն մակարդակով ռազմահայնասիրական դաստիարակության իրականացումն է եւ դրա սկիզբը ցունական տարվա կտրվածքով ահավասիկ այսօրը Տնորենի հավաստմամբ արիության դասը կրթօջախում ոչ թե մեկ անգամյա իրադարձություն է, այլ որթեգրած քաղաքականություն, որն իրականացվում է ամբողջ ուսումնական տարվա ընթացքում։ Յուլիա Վանյան այսօր Հադրութի շրջանի 16 միջնակարգ եւ 9 հիմնական դպրոցներում 2060 աշակերտի ընդգրկմամբ հնչել է դպրոցական առաջին զանգը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում երարտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ 23 տարի է, ինչ Արցախի դպրոցներում առաջին զանգը հնչում է խաղապայմաններում։ Առաջին զանգին սպասում էին առաջին դասարանցիներ, ուսուցիչներ, ծնողներ։ 2017-2018 ուսումնական տարում Հադորթի շրջանի դպրոցներ կհաճախեն 214 առաջին դասարանցիներ կառավարության որոշման բոլոր երեխաները ստացել են 20 հազարական դրամ։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության երկրապահների կամալորեն միության կողմից շրջանի բոլոր առաջին դասարանցիները ստացել են պայուսակներ եւ գրենական պտույտներ։ Շրջանի 16 միջնակարգ եւ 9 հիմնական դպրոցներում հնչեց առաջին զանգը 2060 աշակերտի ընդգրկմամբ։ Առաջին դասի Հայաստանի բոլոր դպրոցներում անկախության դասներ որը վարում էին վարչակազմի պատասխանատուներ, այն զորամասի սպաներ, որոնք պատմեցին Արցախյան երիտասարդ հանրապետության անցած ուղու մասին։ Առաջին դասի շրջանի բոլոր դպրոցների մասնակցում էին շրջվարչակազմի պատասխանատուներ։ Այսօր շրջանի աշակերտները 80%-ից ավելին սովորում են հարմարավետ նոր կառուցված դպրոցական շենքերում։ Իսկ Ազոխի եւ Ուխտաձորի համայնքներում առաջին զանգը հնչեց նոր կառուցված դպրոցական շենքերում։ Մնում է շնորհավորել Արցախի բոլոր ուսուցիչներին, աշակերտներին, ծնողներին նոր ուսումնական տարվա եւ գիտելիքի օրվա կապ կապակցությամբ ցանկանալ բոլոր աշակերտներին առողջություն, երջանիկ մանկություն, անամպ երկինք նոր ուսումնական տարում։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Այսօր ժամը 11:50-ի սահմաներում Արցախի Պաշտպանության բանակի արևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում ականապայթունային մահացու վիրավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի զինծառայող 1998 թվականի ծնված Հայկ Գագիկի Խաչատրյանը։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից, դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում մահացած զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ծառայակիցներին։ Երեք Արցախի նախագահի նստավայրում կայացավ ապարքեվատերման արարողություն նվիրված հանրապետության հռչակման 26-րդ տարեդարձին։ Պաշտպանության կազմակերպման գործում հայրենիքի մատուցած բացառիկ ծառայությունների ցուցաբերած քաջության եւ անձնական արիության համար գեներալ լեյտենանտ Արթուր Աղաբեկյանին շնորհվեց բարձրագույն հերոսի կոչում հանձնվեց ոսկե արծիվ շքանշան։ Ստանալով բարձր ապարքեվը հանրապետության 24-րդ հերոսը նշեց, որ այն կրսքին կգրի որպես 11 1000 հադրուցիների գնահատում։ Համարելով, որ այն պետական երախտիկն է 306 նահատակ հերոսներին, որոնք վարքյան անգամ չերկմտեցին, որ իրենց կյանքը նվիրում են այսօրվա հզոր Արցախին եւ վաղվա միացյալ պետականությանը։ Հայրենիքի պաշտպանության գործում ներդրած ավանդի ու անձնվիրության համար մարտական ծառայություն եւ արիություն համար մեդալներով ապարգևատրվեցին այսօրվա եւ երեկվա պաշտպաններն ու ազատամարտիկները։ Մարտական ծառայություն մեդալով ապարգևատրված Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանն իր խոսքում շնորհակալություն հայտնեց նրանց, ովքեր կանգնած են սահմանում պաշտպանում են մեր հայրենիքը։ Լինելով զինվորական, իմ համար առանձնահատուկ է այս պարգևը եւ պարտավորեցնող։ Կանզի սա ոչ միայն մեկի կատարածն է, այլ ընդհանրի կատարածի գնահատականն է։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Արցախի ռազմաքաղաքական իշխանություններին եւ ոչ ժողովրդին այս պետական պարգևին ինձ առանձնացնելու համար։ Անկախության 26-րդ տարելիցի կապակցությամբ պետական բարձր պարգևների ու կոչումների արժանացան Արցախի Հայաստանի Սփյուռքի մի խումբ երախտավորներ։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով Արցախին մեծ նվիրատվությունների ու մատուցած ծառայությունների համար բարերար Անդրանիկ Պախտասարյանն արժանացավ Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանի։ Մենք բոլորս ոչինչ կնենք Ղարաբաղի համար, Հայաստանի համար, ադրևի երկիրներ մեջ եւ չեն գսկար ամեն վարյան ինչ կանցնեք դուք հոս վասկենիտ կադար ասված ուժ դա ցեզի եւ հաջողություն եւ մենք կխոստանանք ամեն ցեվով փորձենք սկաստացնել մեր ժողովուրդը Վաչագան բարեպաշտ մեդալով ապարգևատրվեց Ձայն արդարության ռադիոկայանի տնօրեն վաստակավոր լրագրող հրապարակախոս Միքայել Հաջյանը։ Ներկաներին շնորհավորելով հանրապետության հրճակման օրվա կապակցությամբ նա ընդգծեց, որ լրագրողները եւս հայրենիքի պաշտպաններ են եւ հարկ եղած դեպքում կարող են գրիչը փոխարինել զենքով ուզում եմ իմ երախտագիտություն հայտնեմ բարձր պարգևի համար, որը ես համարում եմ ոչ միայն իմ համեստ ավանդի, այլև ձայնասարության ռադիոկայանի խմբագրակազմի աշխատանքի գնահատանք։ Մենք լրագրողներս նույնպես հայրենիքի ջնորներ են եւ որպես տանցից մեկը թույլ տվեք հավաստել ծառայում եմ հայրենիքիս։ Լրագրության բնագավառում ունեցած նշանակալի ավանդի համար մեր գործընկեր ԼՂՀ հանրային հեռուստարադիո ընկերություն Փակbaşնատիրական ընկերության ռադիոհաղորդումների խմբագիր Ծովինար Գրիգորյանին շնորհվեց վաստակավոր լրագրողի պատվավոր կոչում։ Հանդիսավոր արարողության Արցախի նախագահն իր խոսքում նշեց, որ պետությունը միշտ բարձր է գնահատում նրանց, ովքեր նշանակալի արդյունքների են հասել իրենց ծառայության մեջ եւ աշխատանքում ի նպաստ մեր հայրենիքի։ Գրավականությունն է ապահովադրման այս հանդիսավոր հեղափոխությունը, որն արդեն դարձել է բարի ավանդույթ։ Մեր մի խումբ երախտավորներ այսօր արժանացան պետական բարձր պարգևների։ Դա մեծ հպարտության առիթ է, բայց եւ չափազանց պարտավորեցնող։ Համոզված եմ, որ այսուհետ եւս դուք շարունակեք ել ավելի մեծ երանդով ու ներվածությամբ ծառայել մեր երկրին ու ժողովրդին։ Միջոցառմանը ներկա էին Հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, պաշտոնատար Այլան Զինգ։ Նախագահ Բակոսյանն այսօր ընդունել է կանադացի մի խումբ հասարակական քաղաքական գործիչների։ Հանդիպման արծարծվել են Կանադա-Արցախ կապերին, տարածաշրջանային գործընթացներին, Արցախի ներքին եւ արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող տարբեր հարցեր։ Ադրբեջանը փորձում է նորից թոս փչել միջազգային հանրության աչքին, այսպես է արձագանքել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն ադրբեջանցի իր գործընկերոջ հայտարարությանը, թե պատրաստ են սուբստանտի բանակցությունների։ Նրա խոսքով, եթե Ադրբեջանն ընդունում է համանախագահների առաջարկները եւ պատրաստ է գնալ խաղաղ կարգավորման, ապա պետք է հաստատի եւ նաեւ գործնականում ապացուցի, որ կողմ է այն սկզբունքներին, որոնք առաջարկել են երանախագահող երկրները։ Դրանք են են ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառում, տարածքային ամբողջականություն եւ ազգերի ինքնորոշման իրավունք։ Հայաստանի հետ պետական սահմանի ուղությամբ ԵԱԿ դիտորդական առաքելության ժամանակ ադրբեջանական կողմից հնչեցված գրակոչներն ուղղված են Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի գագաթնաժողովներում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների դեմ։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Ես այդ գրակոչները գնահատում եմ որպես գրակոչներ ուղղված Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի գագաթնաժողովներում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների դեմ, նշել է Շարմազանովը։ Thank you Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման մասին տեղեկություններ դեռևս չկան։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ի պատասխան ադրբեջանական զինուժի կողմից մոնիթորինգ անցկացնող ԵԱԿ խմբի գնդակոծման վերաբերյալ հարցին Մարիա Զախարովան հիշեցրել է, որ Ռուսաստանն ավանդաբար հակամարտության սերման կամ լարման շրջաներում մշտապես կողմերին կոչ է արել հանդես բերել հավասարակշռված մոտեցում, որի նպատակը լիներ ոչ թե իրավիճակի լարումը, այլ քաղաքական կարգավորման ուղղությամբ շարժվելը։ Ինչ վերաբերում է նշված դեպքին, ապա փորձագետները պետք է իրենց խոսքն ասեն իրավիճակը հետազոտելով տեղում, հավելել է Զախարովան։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն առաջարկում է վերացնել տնից առնվազն 150 կիլոմետր հեռու ծառայելու պահանջը, որը ժամանակին ներդրվել էր կարգապահության ապահովման նպատակով։ Այս մասին ասել է պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Քանի որ մենք դա այժմ շատ արդյունավետ կազմակերպում ենք վիճակահանությամբ, ուստի որևէ պատճառ չկա, թե ինչու նույն վիճակահանությամբ քաղաքացին չպետք է տանն ավելի մոտիկ գտնվող զինվորական ծառայություն անցնի։ Դա մենք վերացնում ենք, քանի որ որևէ խնդիր չի լուծվում լուծում։ Երեք Ստեփանակերտի Շարլազնաուրի անվան մշակույթի տան դահլիճում Արցախի գրողները կազմակերպել էին հետաքրքիր եւ սպասված հանդիպում գրական ընտանիքի երախտավորներից Լևոն Ադյանի հետ։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Արցախի գրողների միության ձևավորման մեջ իր առանձնահատուկ տեղն ու դերն ունի Լևոն Ադյանը։ Թեպետ հիմնական գրական գործունեությունը սկսել է Բաքվում, սակայն Արցախյան շարժումն իր բոլոր ընդգրկումներով միշտ էլ եղել է Լևոն Ադյանի ուշադրության կենտրոնում։ Որպես հայ լրագրող նա կանգնեց իր ժողովրդի պայքարի կիզակետում եւ մինչ օրս էլ ամուր է իր որոշման մեջ։ Արցախի գրողների միության նախագահ Վարդան Հակոբյանը ողջունելով ներկաներին նշեց, որ երկար տարիներից հետո վերջապես հաջողվեց նման ձևաչափով հանդիպում կազմակերպել, ինչը ողջունելի է նրա գրիչը գործում է Արարել Անդրեյանը։ Պետք է ասեմ, որ Լևոն Անդյանը մեծ վաստակիտ էր մտավորականը, բավականին մեծ քաղաքական վաստակ ուներ։ Բարեբախտաբար պետք է ասենք, որ Լևոն Անդյանը իր այդ ստեղծածով չբավարարվեց։ Նա ավելին Ռուսաստանում գտնվելու տարիներին փորձեց դառնալ տարեգիրը նոր Արցախյան շարժման այս պատմության, այս պատերազմի Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի դասախոս բանաստեղծ Ժաննա Բեգլարյանը անդրադառնալով գրողի հերացող եզերքներ գրքին նշեց, որ այն մեկ անգամ եւս ապացուցում է, որ մենք արցախցիներս պետք է հպարտ լինենք, որ ունենք նման հայրենասեր, նման ոգու տեր հայորդու։ Ուզում եմ ասել, այսօր գրողը բավականաչափ արձագանքներ է ստանում իր ընթերցողներից եւ ժամանակն է որ նրա մասին գրականագիտական խոսքը ապուկտացվի եւ ամփոփվի մի ամբողջական գրքի մեջ։ Արձակագիր ստեղծած գրականությունը բարձրացակ հնարավորություն է տալիս գրականագիտական լուրջ վերլուծությունների եւ եզրահանգումների։ Լևոն Ադյան գրողը ունի ինքնատիպ ոճ, որտեղ ամբողջանում են նրա գեղագիտական սկզբունքները, աշխարհայացքը, եւ մշտապես կենսունակ է այն աղբյուրը, որտեղից սնվել եւ սնվում է նա։ Այսպես բնորոշեցին գործընկերները գրողին, ելույթները իրար հաջորդում էին, յուրաքանչյուրի խոսքի մեջ հպարտության գաղափարն էր։ Իր խոսքում գրական ընտանիքի նահապետ Մաքսիմ Հովանիսյանն ասաց. Եվարտով երկրի եզերքը վեպի մասին, դա զարմանալի մի ստեղծագործություն է, որ գնալով ինքը իրենից գերազանցելով իր մեջ խտացնելով կյանքի այդպիսի շերտեր, այդպիսի իրողություններ, որոնք կամած-կամած վեր են անցում ասմունքի դառնում են էպոսի նման մի ստեղծագործություն։ Ելույթներն ընդմիջվում էին Լևոնադյանի ստեղծագործություններով, որոնք ընթերցում էր Ագնես Հապողոսյանը։ Արար աշխարհ գնամանիք, Աստված վկա։ Մորից վծեմ ոչ ոք չկա։ Սերը անդակ որ ծերնը դա, հավետանը դա։ Քանզի ինչ էլ որ անես դու, ներելու է։ Ու թե հանկարծ որ կտաղնի սուրսայր քայրի անունը դու, ցավը կանցնի, նեղն ես ընկել, քեզ հետ նա ամեն վարկյան սրբանվեր իր պարզությամբ, իր վեհաշու քազնությամբ, արարչական իր բարությամբ։ Ջեր մտնոլորտում անցած հանդիպման վերջին ելույթը վերապահված էր օրվա հերոսին։ Ինչ էր մնում ասելու։ Թերևս միայն շնորհակալական խոսքեր նման վերաբերմունքի եւ նման հանդիպման համար։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Թուֆենկյան հիմնադրամի միջոցներով Ստեփանակերտում բնակարանամուտ է տոնել պետական սահմանը պաշտպանելիս 2016 թվականին վիրավորված Գագիկ Պետրոսյանի ընտանիքը։ Բնակարանամուտի ներկայային հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Ռաֆի Դուդակլյանը, Արցախի գրասենյակի տնօրեն Էդի Գրիգորյանը եւ հիմնադրամի աջակիցները։ Հիմնադրամի գործադիր տնօրեն ասել է, որ վիրավոր զինվորների բնակարանային ապահովման ծրագիրը գործում է 2016 թվականի ապրիլից հետո եւ սա արդեն 8-րդ բնակարանն է, որ հանձնվում է վիրավոր ազատ ճակատամարտիկի։ Շուշիի արվեստի կենտրոնում բացվել է Մոսկվաբնակ հայր եւ որդի Գրիգորյանների գեղանկարների ցուցահանդեսը։ Ցուցահանդեսի բացմանը գեղանկարիչ Յուրի Գրիգորյանը ասել է, որ դեռևս 3 տարի առաջ էին ծրագրում կազմակերպել ցուցահանդեսը։ Այսպիսի մեծ ցուցահանդես կազմակերպելու գաղափարն ինձ մոտ եղել է վաղուց եւ իմ ստեղծագործությունների մեծ մասը նվիրված են Արցախին, ասել է Յուրի Գրիգորյանը եւ ավելացրել, որ իր որդին շատ է ջանացել, որ այսօր ինքնուրույն ներկայանա իր կտավներով։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականն այսօր այցելել է Բուխարեստի հայկական եկեղեցի եւ ստացել Ռումինիայի հայոց թեմի առաջնորդ Տաթև եպիսկոպոս Սերբազանի օրհնությունը։ Հիշեցնենք, այսօր Բուխարեստի Արենա Նացիոնալ ամարձադաշտում կկայանա աշխարի 2018 թվականի առաջնության ընտրական փուլի Ռումինիա-Հայաստան հանդիպումը։ Հանդիպումը կմեկնարկի Երևանի ժամանակով ժամը 22:45-ին եւ կցուցադրվի առաջին ալիքի ուղիղ եթերում։ Եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, առավելապես առանց ձեղումների եղանակ։ Երեկոյան ժամերին հնարավոր է ամպրոպ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 17-ից 21, ցերեկը 29-ից 34 աստիճան տաքություն։